tractatus trigesimus quartus item alius de epiphania justum et rationabile dilectissimi vere pietatis obsequium est diebus qui divine misericordiae opera protestantur toto corde gaudere et honorifice ea quae ad salutem nostram gesta sunt celebrare. Vocante nos ad hanc devotionem ipsa recurrentium temporum lege. Quae nobis post illum diem in quo aeternus patri filius Dei natus ex virgine est, brevi intervallo epifanie intuit festum ex apparitione domini consecratum in quo fidei nostrae magnum presidium providentia divina constituit ut dum solemni veneratione colitur adorata in exordiis suis Salvatore's infancia per ipsa originalia documenta probaretur veri in ipso homines orta natura hoc est enim quod justificat impios hoc est quod ex peccatoribus facit sanctos si in uno eodemque domino Iesu Christo, et vera deitas, et vera credatur humanitas. Deitas, qua ante omnia saecula in forma Dei e qualis est Patri, humanitas qua novissimis diebus in forma servi unitus est homini ad roborandam ergo hang fidem, quae contra omnes premunie batur errores, ex magna factum est divini pietate concilii, ut gens in longinqua orientalis plage regione consistens, signum nati pueri qui in Israel esset regna turus arciperet. Nova et claritas apud magos stelle illustriores nostrioris apparuit. Et intuentium animos ita admirazione sui splendores implevit. Ut ne quaquam sibi crederent negligendum quod tanto nun si abatur indicio. Preerat autem, sicut res docuit, huic miraculo gratia Dei, et cum Christi nativitate nec ipsa ad Bethlehem tota didiciset, iam illam credituris gentibus inferebat et quod nondum poterat humano eloquio disseri, celo faciebat evangelizante cognosci. Quam vis autem divine dignationes eset hoc munus, ut cognoscibilis gentibus firet nativitas salvatoris, ad intelligendum tamen miraculum signi, potuerunt magi et am de antiquis Balaam pronunciationibus comuneri. Sciendes olim esse predictum et celebri memoria diffamatum. Orietur stella ex Jacob, et exurget homo ex Israel, et dominabitur gensium. Tres itaque viri, fulgore in soliti sides divinitus incitati previum micantes lumines cursum secuntur existimantes se significatum puerum hiero solemnis in civitate regia reperturos sed cum eos hic opinio fe felicitat per iudeorum scribas atque doctores quod sacra de ortu Christi prenunciavrat scriptura di dicerunt. gemino testimonio confirmati ardentiore fidei expeterent quem et stellae claritas et profetiae manifestabat auctoritas pro lato autem divino oraculum per responsa pontificum et declarata spiritus voce qua dicit et tu Bethlehem Iude non es minima inter principes Iuda ex te enim exiet dux qui regat populum meum Israel quam facile et quam consequens fuit ut hebreorum progeres crederent quod docebant. Sed apparet illos carnaliter cum Herode sapuise, et regnum Christi comune cum huius mundi potestatibus estimase, ut et isti temporalem sperarent ducem, et terenum metueret, consortem superfluo herodes timore turbaris et frustra in suspectum tibi puerum sevire moliris non capet christum regia tua nec mundi dominus potestatis tuae est contentus angustiis quem in Judea regnare non vis, ubique regnat. Et felicius ipse regnares, si eus imperio subdereris. Cur sincero officio non facis, quod subdula falsitate promitis, Perge cum magis et verum regem suppliciter adorando venerare. Sed tu judaice sequacior cecitatis, non imitares gentium fidem, corque perversum ad crudeles convertis insidias, nec illum occisure quem metuis, nec illis notiture quos perimis deducti igitur dilectissimi in Bethlehem magi stelle precedentes obsequio gavisis un gaudio magno valde sicud evangelista naravit et er intrantes domum in venerum puerum cum Maria Matre eius et procedentes ad raverunt eum apertis tesauris suis obtulerunt ei munera aurum tus et miram et hic quidem quantum ad illuminationem fidei pertinebat potuerunt illis credita et intellecta sufficere ut corporali intuitu non inquirerent quod plenissimo visu mentis inspexerant sed diligentia sagacis officii usque ad videndum puerum perseverans futuri temporis populis et nostris seculi hominibus serviebat ut sicut omnibus nobis profuit quod post resurrectionem domini vestigia vulnerum in carne eius tome exploravit manus ita ad nostram utilitatem proficeret quod infantiam ipsius magorum probavit aspectus viderunt ite quae magi et adoraverum puerum de tribu iuda, de semine david, secundum carnem, factum ex muliere, factum lege, quam non solvere venerat sed implere. Viderunt et adoraverunt puerum quantitate parvum, aliene opes indicum, fandi impotem, et in nullo ab humane infancie generalitate dissimilem, quia sicut fidelia erant testimonia, quae in eo maestatem invisibilis divinitatis assererent, ita provatissimum esse debebat, verbum carnem factum et sempiternam illam essentiam filii dei veram homines suscepisse naturam ne vel in effabilium operum secutura miracula vel excipiendarum supplicia passionum sacramentum fidei ex rerum diversitate turbaren cum justificari omnino non possent. Nisi, qui domium Iesum et verum Deum et verum hominem credi dissent. Quic singulari fidei dilectissimi, et predicate per omnia saecula veritati, diabolica manicheorum resistit impietas, qui sibi ad interficiendas de animas ne fandi dogmatis ferrare commentum de sacrilegis et fabulosis mendacius textu erunt et per has in sanarum opinionum ruinas eo usque precipites proruerunt ut sibi falsi corporis fingerent Christum qui nihil in se solidum nihil verum oculis hominum actibusque prebuerit sed simulate carnes vacuam imaginem demonstrarit indignum enim videri volunt ut credatur Deus Dei Filius femineis se in servise visceribus et maiestatem suam hui contumeliae subdidisse ut nature carnis immixtus in vero homine substantiae corpore nasceretur cum totum hoc opus non in iuria sit ipsius, sed potentia, nec credenda pollutio, sed gloriosa dignatio. Si enim lux ista visibilis, nullis immunditiis quibus fuerit superfusa violatur, nec radiorum solis nitorem quem corporeum creaturam esse non dubium est loca ulla sordentia vel chenosa contaminant quid illius sempiterne et in corporee lucis essentiam potuit qualibet sui qualitate poluere quae se ei quam ad imaginem suam condidit sociando creaturae purificationem praestitit maculam non recepit et sex sanavit vulnera infirmitatis ut nulla parte retur damna virtutis O divine pietatis magnum et ineffabile sacramentum quia omnibus sanctarum scripturarum est testificationibus nunciatum isti de quibus loqui mor adversarii veritatis legem per mois in data inspirata divinitus profetarum oracula res puerunt ipsasque evangelicas et apostolicas paginas, quedam auferendo et quedam inserendo violarunt, confingentes sibi sub apostolorum nominibus et verbis ipsius salvatoris, multa volumina falsitatis. Quibus erroris sui commenta munirent, et decipiendorum mentibus mortiferum virus infunderent. Videbant enim sibi universa obsistere, omnia reclamare, et non solum novo, sed etiam testamento, sacrilege impietatis sue dementiam confutari amen in furiosis mendacius persistentes ecclesiam dei decepcionibus suis perturbare non desinunt hoc miseris quos in laqueare potuerent persuadentes ut negent a domino iesu christo humanam naturam vere esse susceptam negent eum vere pro mundi salute crucifixum negent de eus latere lancia vulnerato sanguinem redemptionis et aquam fluxisse baptismatis negent eum sepultum ad die tertio suscitatum negent eum in conspectu discipulorum ad concedendum in dextra patris super omnes celorum al altitudines elevatum et ut tota apostolici simboli veritate sublata nullus metus teriat impios nullas pers incitet sanctos negent a Christo vivos et mortuos iudicandos et quos tantorum sacramentorum virtute privarent doceant in sole et luna colere Christum et sub nomine Spiritus Sancti ipsum talium impietatum magistrum adorare manicheum confirmande igitur delectissimi corda nostra. In fide et veritate, prosit omnibus hodierna festivitas, et ex testimonio manifestate salvatoris infantiae, confessio catholica muniatur, et naturae nostrae carnem in Christo negantium ana semetur impietas. De qua nos Beatus Ioannes Apostolus non dubio sermone premonue dicens. Omnes spiritus qui confitetur Christum Iesum in carne venisse, ex Deo est et omne spiritus qui solvet Iesum ex Deo non est, et hic est Antichristus. Nihil ergo cum huius modi hominibus commune sit cuiquam Christiano, nulla cum talibus habeatur societas, nullumque consortium posset universae ecclesiae quod multi ipsorum domino reserante detecti sunt et in quibus sacrilegius viverent eorundem confessione pate factum est neminem fallant discretionibus ciborum sordibus vestium vultumque paloribus non sunt casta iunia quae non de ratione veniunt continentiae sed de arte fallacie hactenus no curent in cautis Hactenus in lucerent imperitis. Post hec nullius excusabilis erit lapsus. Nec iam simplex abendus est, sed valde nequam atque perversus, qui de inceps repertus fuerit ne fando obstrictus errore ecclesiasticum sane et divinitus institutum non solum non inhibemus sed etiam incitamus affectum ut etiam pro talibus nobiscum domino supplicetis quoniam et nos deceptarum animarum ruinas conflatu et merore miseramur exsequentes apostolice pietatis exemplum ut cum infirmantibus infirmemur et cum flentibus defleamus Speramus enim exoranda misericordiam Dei multis lacrimis et legitima satisfactione lapsorum quia dum in hoc corpore vivitur nullius est de speranda reparatio et omnium est optanda correctio auxiliante domino qui erigit elisos solvit compeditos illumina cecos cui est honor et gloria in saecula saeculorum amen